góðan dag, kæru hlustundur. Þeir eru að hlusta þáttinn ESB Nei eða Já 19. ágúst, 5. dagi 19. ágúst, klukkan 5, sem vinnilega. Uh, hjá okkur í dag í hljóðverðinu eru uh, Viljálmur Þorstensson, fröngkvöðl og fjárfyrstir og Hjalti Sigurðarsson, hagfræðingur og þeir ætla að fræða okkur um kost og galla efrunar aðeldara Evropasambundinu á, á sinn hátt. En Andris, hvað er búin að gerast í þessu málu myndufari? Jú, það er svona, maður hefur á tilfinningunni að, að Evrópaumræðan séu öll að lifna við Eftir sumafrín? Já, eftir sumari og eftir auðvitað hérna, viðræðnar hófust formlega aðeldar viðræðnar og það er svona einhver stígandi í þessu það er, maður sér að bæði á því að e, blöði, það fölgar greinum í blöðum um kost og kalla og frá aðelda sinnum og aðeldra aðstæðingum og síðan e, Eh, og var það í, núna bara þessar viku eða þeirri síðustu sem við sáum svona fyrsta ofinbæra áróðurinn ofinbæra áróður, já þar sem að eh, hérna, einhverjir eru ónefndir anstæðingar Európu sambands aðeldar Íslands uh, hérna uh, já, fletti, flettiskildi já, settu flettiskildi þar sem að með einföldum skilabóðum íslenska fánanum fána Európu sambandsins og uh, nei. nei takk Nei takk, já, einmitt, kurtislegt Það er nú mjög kurtislegt allavega En heyrðu, hvað síðan er að gerast já það er að mennur fannar að skrifa og pennandir komin á loft að hér er komið góðu gestur á morgun verður sænski hægfræðingurinn Stefandi Vildir með eh, fyrirrestið og opið erindi í Ösku náttúrufræðihúsi það er klukkan 5 Þetta er á vegum heimsýnur þegar ég vantilega hægt að finna upplýsingar Yfirskriftin er krónan eða öfran, hvor myndin er betri fyrir Ísland þetta getur verið áhugavert, bæði fyrir þá sem eru hlindir aðild og þá sem eru ekki hlindir og svo er náttúrulega stór hluti þjóðarinn sem er svolítið sammála síðasta ræðimanni, heyrismanni og hérna í þessar umræðu og finnst þér einfallega ekki vita nóg Já, alveg sammálaðir Er það ekki? Við getum sammálað um það en, eh, en til þess að eru við nú líka hér og en við getum kannski bara að byrja En við vitum að Þorstein og Hjalti þeir eru ekki sammálað síðasta ræðimanni þeir eru sjálfur ræðimenn Vi, Viljámið Þorstein Já, Viljámið Þorsteinsson og, og Hjalti En hérna, ég var ekki að byrja á Viljámi og að heyra aðeins hvernig Viljámi, hvernig komst þú á þinni niðurstöðu og afstöðu, hver er þín afstæði til svona Evrópu aðeldar? Já, ég er, ég er fylgjandi Evrópusabalds aðeld Íslendinga. Ég vil byrja því að svona byggast afsökunar því ég er hálfur allus hérna eh, með hálfsbólgu en ég vona að það komi nú ekki verulega sög. En eh, já, ég byggi nú þessu afstöðu mína á ég, bæði svona prinsipum og praktik. Uh, eh, Prinsipin eru þau að, að ég held að mörg af svona helstu viðfangsefnum okkar, eh, já bara mannkynns má segja, á næstu árum áratugum eru eh, þess aðlis að þau þurfa mikið samstarf millir þjóða. Eh, það eru, er þetta nefna mjög margt í því saman til lofslagsmál, umhverfismál, ímiskonar, uh, maritindamál og vinnumarkaðsmál, löggæslu, mál, Uh, og jafnvel eh, fjármálamarkað og ímstakleira, þetta er bara eðlið þessara mála er þannig að, að menn þurfa að vinna saman að löstnera og uh, Evrópusambandið er náttúrulega stopnað sem uh, samband 27 fullvalda ríkja sem að veist, annars væru bara sitt í hverju hodni að fást við þessi viðfangsefni og einhverju tiltegnum sviðum myndum en búa til einhverja samstagsvettvang á svo hafins en það er þá ekki svona Eh, já, hvað sé, einn vettvangur sem, að, sem menn kjósa og, og hafa þá eitt sammeilegt þing til að, að, að fjalla um þessi sammeilegu mál og svo framins. En finnst þér ekki duga sko saminuðu þjóðurnar og sá vettvangur fyrir þetta samstarf? Um, nei, ekki þegar um er að ræða svona svæðisbundi samstarf þjóða sem að náttúrulega hafa sammeilega arleifð og, og uh, draga öll, má segja, á þessa európsku demokratísku arleifð allt frá Grekjum og, og Rómurum. Mm -hmm. Þannig að þetta er svona þessi, þessi prinsip ástæðum. Ég finnst líka bara Ísland sem fullvalda ríkja í að taka þátt í þessu samstarfi á jafnbreytis grundvöldi og vera með það sem ákvarðanir eru teknar í, í þessum mikilvæga málum. En, en, en, en síðan... Praktísku aðriðin svo nefnir. Já, praktíska hliðin það, eh, hún snýr nú tölvert að okkar efnahagsmálum og, og ég held að það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að komast inn í efru samstarfið. Fá stöðu á en gjaldmiðil, geta verið hér með læri vexti, afnema verðtryggingu Eh, fá stöðuleika eh, við erum hvort sem er að cirka, ég næstu því tveimur þriðju hlutu með okkar útlutningsveslun við Evru lönd eða allavega Evru tengdarmyndir Enga þurfi ekki, Viljón, hvað segir við þá sem að segja að við getum gert þetta ána á þess að vera í, í Európsamöndinu allt þetta af, afnumið og við tekjum eh, erlenda mynd og Ég hef nú tölvört mikið stútir að þessar hugmyndir um einlega upptöku Evru, nú eða annarskjaldmiðls og átt í miklum debatt á mínu bloggi til dæmis við eh, aðeila sem að hafa verið að tala fyrir þeirri hugmynd og eh, svo umræða vakti nú aðtegla sín tíma og var byrt í frettablaðinu það var svolítið skemmtilegt, það tók við heila opnu ég að byrta blogg og bloggumræðu í dagblæði, það var skemmtilegt en ég og það er ekki bara ég, það eru 32 hagfræðingar sem skrifu grein í morgumblæði bara við sjáum bara ekki hvernig þessi einlegu upptaka getur virkað eh, við sjáum hana bara ekki virkið praxis ég skal alveg skrifa undir það ef það væri bent á bara konkrétt leið hvernig þetta eh, ætti að geta gæst, þá er ég alveg til að skoða það ég bara sé ekki þess að konkrétt leið Nei, en heldur ég mm. ekki að næs að vikið söguna þér, Hvern, hvernig mótaðist þín afstæði og hver, hver er hún? Ég get nú líka sagt að þetta myndist náttúrulega að prinsipum og svo praktískum atriðum og, og það er kannski gott að skipta þannig niður og prinsipin hjá mér eru bara líðræði og nálíðræði og eins mikið nálíðræði og, og hægt er að skapa Hvað er nálíðræði? Það er bara sko það þegar mann reyna að færa verkefni sem að eiga verið eða er í ofinberu umsýslu sem það til sveitafélag þá frekar frá ríkinu en, en ekki frá ríkinu og þá hugsa alveg til Evrópusambansins í, mm. í þessu samhengi Það er lítrað í nærumkvörunum Í nærumkvörunum og, og, og sem mest og, og eins og hann talar að við þurfum að hafa áhrif og hann á þá við Evrópuþingið og ég tólka Evrópusambandi sem land því það er nú orðið mjög nálætti að vera það ríki ríki og, og, já, og, og eiginlega ekki hægt að komast hjá því lengur að hérna, bara viðurkenna þá staðarind ég sko, þarf ekki að hafa henn sko, áhrif í öðrum löndum ég bara verða að treysta þeim sem er heim í þeim löndum fyrir því líðræði sem þar er og þeim ákvörðunum sem þar þarf að hugsanlega að taka og þannig að já og svo er það praktíska atrið eh, eins og myndin og ég vil nú meina að þetta, þetta sé nú kannski þetta er, er hinhelmingurinn hjá mér að, að ég vill halda íslensku króninni og ástæðan fyrir því ég náttúrulega bara um, má sjá náttúrulega í dag til dæmis og, og hérna vegna þess að, að það eru lönd í, í Európa-sambandinu sem eru að lenda í svipum aðstöðum og við, það er ákveðið hrun í, í skuldum og, og, og erfileikar mm. þau hafa einfallega ekki gældmiðl sem getur hérna gefið um þann sveinleika sem að atvinnlegu þarf að halda í svo leiðis aðstæðar Þú ætti að tala um að grik, grikkir og, og, og þeir, þeir eru núna með ofsterka mynd og þeir svona hægir og mikið á atvinnlífinu Já, það er sko enga gerin náttúrulega er beila búin að sko verleggja sig og hátt meðal annars ferðamanniðina sem við náttúrulega þekkjum vel Já. og hérna það er erfitt fyrir þá að komast út úr því að verða samkefnishæfir aftur það er náttúrulega erfitt fyrir eins og þá leðtóka í Greiklandi að segja að það er allir að fá 20-30% launalekkun og það ja. bara kveiknar í hérna út af í götu En uh, Vilhelmur uh, er ekki hérna alltilega að gefa þér þá kannski svona eina af þessum erfiðu spurningum þér uh, heldur kemur inn á þetta með Greikland og, og Spán og erfiðleikana þar og þeir hafi ekki þeir hafi efruna en ekki eigin mynd og farið til því. Hvað, þú nefndir stöðan gjaldmiðl Eh, og, og hérna, stöður að verðlag sem eh, rauk fyrir því gangi í Európsamöndið en hafa þessi rauk ekki minna lægi núna þegar það er svona meira uppnámi í þessu málum innan Európsamöndis Nei, ég held að eh, vandi Gríklands er fyrst og fremst sko fjárlaga vandi þegar hafa einfallega, gríska ríkið hefur eitt umfram efni og langa tíð og þegar hafa meira sér að leta til falsa tölur, falsa hægtölur gert allskynsgrítna hluti í ríkisbókaldinu eh, eh, selja fyrirfram lottótekjur og ég veit ekki hvað þetta var alltaf mann sem þið gerðu en, og, en, og mönnum bara efalla hefnist fyrir slíkt alveg sama hvers konar gjaldmiðl er, er en, með En viljum nú hafa líka hvað fyrir rætti sem eru hérna á það lund hafðar segja býtu af því að grekkir og spamverjar fengu sami vakstakjör og sama gjaldmiðl og þjóðverjar og sömu kjörurunum þá var það offjárfestingi í þessar löndum sem að þeir hefðu þurft að hafa hærra vakstastík, þeir hefðu þurft að hafa meiri sagt, mynd sem að helgast að þeirra svona efnaðsástandi en þeir eh, eru núna bítun álið með það að þeir voru með þísk mörgir og þeir eh, þannig kerður út af með ranga mynd varðum ekki, er ekki bara rétt ja, hvað segir við, segja, hvað við því vili? varðum, varðum ef ég held það sem þú sett að byrja eh, frosti að þeim var kannski ekki treystaldið til þess að taka börnum Já, ég bara, sko, ef við tækjum með böruna, þá myndum við lendi þeirri stöðu að stundum væri myndin ekki í takt við okkar efnarslíf, hún var alltaf meira og minni í takt við þýst efnarslíf og þeirra þarf við. Ég myndi um. eiginlega vilja snúa þessu við, sko. Hvað, hvernig, erna, hver er hættan sem að skapast hjá okkur þá? Sko, Efran getur ekki bjargað ríkisjóðum frá uh, óraðsíu eða, sem sagt, MN, MN, eðum efni fram þá bjargar efran þeim ekkit út úr því Ég mennur að segja Bennis að það hún hafa orsakað sko, uh, fasteinaboruna ja, og hrunnið það, sko. það er ég skil nú ekki alveg hvernig það það gerist með því að þeir fá ofláa vexti Nei, sko og það er ekkit sem segir nánast neikvaða Já, en það hins vegar sko vextir og vaksta álag hvers skuldara endurspeglast alltaf bara af því hversu Eh, líklegur sáskuldar er talin til þess að standi skilum ja, og mm. þannig að vaksta álag eins og við erum alltaf að sjá núna á Gríkland þetta á alltaf að endurspegla það hversu líklegi þeir eru uh, til að borga skuldi sínar og uh, það er það sem að breytist það er það sem markaður en verlegur og það er það sem veldur í þá núna að þetta er erfitt fyrir Gríkja En Hjalti, erst þú sammálað þessari? Ég, ég myndi segja það að við séum strax komin að kjarna málsins Máli gengur nefnilega ekki út og þess, sem byggir upp góðan efnahag án ráðletar í fjármálum en þetta aldrei ganga og, og það er náttúrulega líka það sem að hefur mm. verið rámgjert með íslensku krónuna og, og við náttúrulega höfum skapað okkur of mikið að skuldum bæði ofinberaðilega ríki, sveitafélag og fyrirtæki ríkisins og sveitafélag og svo atvinnlífið en fengjum við ekki meiri aga með því að taka upp svona stóra mynd mm. þar sem við þyrtum bara beilinins að að taka tillit til þess að ætlum að vera með stuðan kjaldmi Þið voru enda, enda við að lýsa því að, að gríkir hafa eitt um efni fram en eða fískamarkið eða efruðna En var það ekki mandi í markaðarins eins og Vilhelmur benti á að þeir hafi bara einfallega ámið landtaka landtaka Það er líka gott að kannski spyrja hjálta því að þú nú á halda í krónuna, menn gaggrina það mjög smæð hennar og segja að spáköpmenn geti leikið hana grátt um ókomin ár í framtíðin. Er, hvað svo eru fyrir slíkuröndum? það er náttúrulega það er náttúrulega ókostur við lítinn gjaldmiðil að það er hægt að leika sér með hann en það má líka leika sér af, af hérna, verkildi annara hluta og, og pappismarkaði það eru til dæmis hlutabröð, þau getur alltaf keift stóran hlut í ykkur fyrirtæki og svo selta aftur og, og leikir þannig með, með verðið á, á viðkomandi fyrirtæki en, en hérna ástæðin fyrir að menn hafa sérstaklega gaman að gjaldmjölum það er að því það er einhver selabanki sem, sem að grýpir í taumana og fullta peningum til þess að kaupa sko þegar menn eru búin að koma verðinu niður eða verðinu hvort, hvort leikinn sem þeir spila sko. En þetta er alltaf kost á okkur mikið ekki rétt við. Já, já má ég grýpa um þann bolta sko, það, þetta er eitt af því sem menn sjá kannski svolítið í hyllingum við að fá að halda íslensk króni eða gríkir hefur þó séð að halda drökmunni eða eitthvað slíkt, það er það er að stjórnmálamenn vilji þá hafa þennan eh, peningaprentunan möguleika, það er í raun og verið að þeir vilji hafa þann möguleika að eða mefni um fram og, og láta, eða senda reikningin til komandi kynnslóða og þá fyrir að fara prentulandar í gang og það verður verðbólka og gældmiðlir írnar og, og, og ég, ég sé ekki að það sé neitt unnið með þessu til lengri tíma, það er bara miklu betra að vera með einn fastan stöðugan eh, gældmiðil og þurfa að haga þurfíkisfjármálum í samræmi við það og hagstjórn í samræmi við það en þá ertu líka með mikinn stöðuleika þú gerir fyrirtækinu miklu öðuldar um vik að gera áhællanir mm. Uh, þú ert ekki með þessa óðaverbolgu sveiblur og skelli sem við þekkjum allt og vel íslendingar mm. við sjáum það nú að á þessum 90 árum sem eru liðin, liðin síðan að Íslenska krónan var skilin frá þeirri dönsku 1918 að þá, hef, þá er Íslenska krónan orðinsast 1.2600 eða 2.500 af af þeirri dansku mm. sem segir sína sögu því það er nokkið heldur eins og, og Amerikadólar hefur hvað er ísnaðum 96% eða hvað? Já. Gagvað djenni? Já, já gagvað bara gulli, raunverulegu verðmætum Já, við sjáum það að það er náttúrulega erfitt í, er ekki, í, í hverjum, 90 árum að reyka einhvers konar aðtunuregstur með svona gjaldmiðið sem rýrnar svona svakalega. En er þetta ekki bara eins og sagan að þetta er pítsan, það er búið að skera henni í fleiri sneiðar, eh, er það ekki svona, svona skrítin rökað, segja hún sé þá búin að breytast eitthvað um stæl, Nú, á sama tíma þá er líka menn bent á það að ef við berðum okkur saman við Dani á þessum sama tíma þá eru, eru lífsgæðið á Íslandi að aukast og náð þeim dansku við vorum eða skrýð út til undahólunum þannig að þeir eru tókum upp krónan og við erum all búin að reysa okkur infrastruktúr og þannig að eitthvað hefur nú gengið vel með krónan líka Já, já, Þó en, en Ísland við, það, þetta er þetta eh, fundamental eh, þannig að Ísland er þetta stórt, þetta er 100.000 fyrrkjölmetrar, þetta eru 300.000 eh, mann sem er ekki mjög margir á, á þessu landsvæði og síðan er gríðalega stór landhelgi 900.000 tverrkjörnmjönetrar Já, við erum með mikið fisk og, og, og miklu orkuöðlindir og teltulega að fá einstaklingar sem að njóta þessara öðlinda, þannig að, hérna, að þetta er auðvitað bara það sem við erum búin að gera síðust áratugina, það er að nýta þetta í þjóðar En, en, en Viljum, ef, ef við myndum ekki fá aðganga efrunni við, við myndum fá aðgang að Európa-sambandinu en svo kemur bara að ljósa mynd mattalægið efrunar, það var ekki sko, framtíð í því, það er, það er að koma upp alls konar vandamól, bæðið millir norður og söður Európa eins og þú náttúrulega fylgist með þessu aðrir og margir hægfræðingar sem skrifa um að þeir bara, þeir tellja að það er ekki framtíðin fyrir sér, þetta myndbandalag, ekki nema þá að úr þessu verður gert heilst eftir ríki með samhæla fjármálastjórn þessu verður breytt í bandaríkin mm -hmm. þannig að hvað segir þú um, um þetta, hefur engar ágjörð því að efra verður breykið til þegar við við erum til? Nei, ég hef nú ekki ágjörði. Ég held að Evrópukerfið eh, lægi sig að þessum lærdomum og, og, og, en, en það er vissulega stór vandi í efnahagsmálum heimsins yfirleitt og það á alveg eins við um dollarsvæðið og Kína og Asi alveg eins og Evrópu. Það eru meira minna sömu vandamála. Hjalti Vili hefur ekki ágjörði þessu. Hva, hvað segir þú? Mér langar að koma inn að það sem hann sagði aðan um, um möguleika ofinbæra aðla peningabrendun sem er náttúrulega í dag alltaf gerð með lántökum og þá fáum við tvo mjög slæma hluti, við fáum bæði verðbólguna og fáum að greiða vexti líka til útlanda sem er alltaf bara tvöfald greiðsla á, á sama hlutnum uh, eh, og það, þá kemur þetta aftur, aftur að því sem mann nefndi líka, það eru sveiblur og það, þetta er spurning um ráðdelt í fjármálum þegar vel gengur þá er ég með náttúrulega ekki meira til hliðar eins en gert var hér og, og, og hérna en um, ef við förum yfir í það sem við átt við með, með þessi mísjöfnu svæði í Evrópu og Já. hvað þau eru á mísjöfnum stað í sínum efnaðasmálum um, þau eiga náttúrulega bara fullt í fangi með það að hérna að laga sig að gældmiðlunum og þá er náttúrulega boltanum alveg snúið að, að þá, þá ertu líka þegar þú ert með stóran gældmiðl að laga þig að, að gældmiðlunum og, og nú er bara þetta með hollendingum og þjóðverðum sem borguðinni sína sköldir, nú er þeim sagt að eigða af því að það þarf að búa til vinnu fyrir söður Evrópu og þá er þetta nú orðið svolítið slæmt ef að þessir sem að þó haga sér vel eða þó að fara að gera vittleysu og, og skuldirna náttúrulega í heiminum bara aukast við það En uh, við þurfum nú að taka stuttu öllisíkar hlýtt uh, eh, áður en að áður en að við getum kannski haldið aðeins áfram með þessa gældmjörgisöfnöðu og þar við lendum hérna endalega þegar að hlusta þáttinn ESB nei eða já og gestur okkar í dag okkar frostaði eru þeir Hjalti Sigurðarsson eh, og Vilhelm Þorstensson Sigurðarsson fyrir ekki Hjalti og Vilhelm Þorstensson stjórnaformaður CCP Já, það er fyndu dagur og það þýðir að við erum hér í ofrasti millir klukkan 5 og 6 og, og, og við erum rétt svo halnaðir eh, í dag mm og við hefum haft eh, hérna goða gesti hjá okkur eh, Hjalti Sigurðarsson hagfræðingur og Viljumur Þorsteinsson stjórnarformið CCB og hagfræðingur líka ekki, nei, þú er frumkvöld og fjárfæstir og, og, og verkfræðingur uppröðilega ekki heldur þú voru að segja okkur hvað, hvað þú ert mentað ég er student í skóla lífsins já, ég, maður, þú skrifur svo larðar greinar á bloggi þetta maður gerir larðar ég er svona amatörpensar Þetta er ekki líka listmentaður Jú, reyndar, ég er, ég er í lög fornámi í myndlistaskólinni Reykjavík. Afskaplega liðtökum málar, ég hef heilt. Já, já, já. Hérna, já, hvert voru komnir á þann? Við vorum að ræða uh, efruna og framtíð hennar og það var svo mikið, kannski konkrétt botni í það hvernig framtíðin verður þar, en getur enginn spáðan um það í sjálfu sér. En uh, við gefum þá kannski að öðru. Hvað finnst ykkur að þurfa að koma út úr samningunum? Nú eru þessi samninga veraður í gangi og það munir taka kannski ykkur að mánuði uh, og hvað myndir þið vilja sjá að koma út uh, til þess að þið geti felt ykkur við þetta, hvað segir þú þástuð? Nei, já, Vili. Já, það er, ég held að sem reyndar svolítið mikilvægt eh, hvernig eh, það sem kemur út úr þessu og papirarnir og skjölinn og viðugarnir húsalega sem fylgja vegna þess að e- eiginlega til að sannfæra líka íslensku þjóðina um að leiðir þetta mískilning og, og, og bara menn viti hvað er að, að, að semjum og þurfa ekkert að vera með einhverja getgátur um það Emitt. og það sem að það eru nokkur svona miskilningsatrið í gangi til dæmis menn halda því fram að Íslandikar séu með samningu í Europasambandi einhvern veginn að gefa frá sér orguöðlindir eða einhverja aðra slíkar öðlindir það er bara alls ekki tilfellið, við erum búin að taka inn þennan svona orgu raforgu og tengda uh, eh, já, skilmála í gegnum ES nú þegar það verður engi breyting á eignarhaldi á, og við, á þessum öðlundum við munum geta leikt það er eða, eða gert hvað sem við viljum það, það, það, þetta verður bara gott að en öðlundin er á landgruninu sem svo býr 200 milur síðan, er? síðan eru við að tala um sjáurdagsstefna og það er ég hugsa að það sé svona eiginlega stærsta máli sem að bara íslenska þjóðin vil fá að skilja nákvæmlega hvað er verið að semja um þannig að hún getur tekið afstöð til þess og það væri mjög gott að fá bara mjög skýran texta í, í viðauka um það hvað er verið að semja um þar. Ég hef engar ávikið á því vegna þess að, að og sko, eina ástæðan fyrir því að Európa Samhætti er með sjáuröldastöfnu yfir leitt er svo að það er verið að tala um fiskistofna sem að, sigla, sem að synda á milli lagsaga aðildaríkjana. Þar lendir þurf, þetta er eitt af þessum málu sem að löndi bara þurfa semjum sín á milli uh, í Európu. Ísland aftur á móti þetta er með lagsögu sem er alveg sér, við erum með marga staðbundastofna, það er ekkert að tala um það að Európa Samhætti fara að veiða úr þessum staðbundastofnum Uh, við mjögum eftir sem áður þurfa að semja við Europasambandi hvort þið er um, um uh, stofna sem að fara á milli þessar lögsa ég held að það verði alveg eftir að lenda þessu og ég held að útvaksmenn uh, eh, geti alveg verið sáttur við lendingu sem verður þarna hún bara þarf að vera skýr og það þarf að orðana skýrt í þessum, þessum, þessum viðöka Þannig að þú talar um það eru sjáratúrin og, og, og svo eðlind þú hefur ekki á ykkur orkunni það eru ykkur rattur um það að, að hérna, í leysabásáttmálum hafi komið inn ákvæði þar sem að þar sem að Europasamtið eh, áskilisur rétt í þá bræðralags, öryggis og yminsra hluta til þess að hlutast til um hvernig orgu sambansins er ástafað. Þetta myndi að sjálfsögðu á okkurum tímum eh, þegar neyðin var í stæst leiða til þess að í stæðis að við getum selgt óljan okkar eða orkuna til annara ríkja þá getur verið að við þurftum að selja hana til Europasambansins á hugsanar af okkurum markasverði en ég sé fyrir mér að þetta, þetta kom nýtt inn í Lisabonsáttmálunum og hann er alltaf að þeir eru í Brussel alltaf að taka að þessi fleiri og fleiri verkefni og til dæmis núna er orka náttúrulega orðin bara öryggisatriði og þú er líka rétt um herin ef við einhver ágjör að því að já, fyrst, við sem hlutlust þjóð þurfum að hætta að vera hlutlust en, já, Fyrst um orkuna, það er rétt að þetta orkustefna kom í fyrsta skipti núna inn í Európa Sáttmálana með Lisabons samningnum en þetta er að sjálfsögðu sérstaklega náttúrulega meilandi Európu þar sem að rávorkukerfið er allt orðið meira minna samtengt og, og svo ræðins að þá er þetta, er þetta stort örgismál þannig að ef það kemur upp krísa einhverstaðar að þá sé hægt að breyða sammeila við mm. hvað Ísland var þar að þá uh, eh, glemum við því stundum þegar við erum að tala um matvæli örgi og landbúna og svo ræðins að við erum greiðalega háð olju og mm. uh, ef við fáum ekki olju hinga til lands þá veiðum við ekki fisk og þá uh, líka stoppar allt landbúnaðkerfi og dreifing matvæli og svo ræðins og Ísland er frekar illa statt varðandi neyðarbyrðir af olju og þetta er eitt af þau málu sem við þurfum að leysa og reyndar eitt af þau málu sem Európa-sambandi bendi á í, í, í greinagerðinu um þess að gera þarna í aðdraðanda samningu þeirra annar. Þannig að ég held að Ísland geti grætt á samstarfi um orkuverkismál eh, á, á Ímsalund og þetta er bara jákvæmt. Að meðan við þurfum að nota olju? Já en að sjálfsögðu síðan að hafa stefnum um að minga <laughs> það er kannski betri stefnum en síðan var þetta hérinn bara að þar held ég eins og Írar gerðu þegar Írar eru hlutlausir í hernaði og þeir lögða þetta miklu áherslu að fá uh, viðuga við Lísabónu samningin sem að uh, staðfesti það og þeir fengu það og ég held að það komi alveg til álda að Íslandsálfu að fá það skýrt bara að Íslandingar séu ekkert að fara að vera með neina herskildu að taka þátt í neinum hér alveg rétt, sko. mm. samála þér hvað finnst þér held að þau? Já, e, ef við byrjum á þessu með hérna, mikilvægastum samningsatriði sko, þá er þetta í raun og veru bara tilbúningur þessi til eitthvað sem heitir að semja við Evrópussambandið um hitt og þetta ef að menn þekkja söguna og þekkja þau, þær undan þá sem að lönd hafa fengið fyrir gangin í Evrópussambandið þá er undan þá að það nú helsta Evran og það eru þessi þrjú lönd sem að við þekkjum sem eru án hennar en við erum með samningar nefnd hvað er hún þó að fastu? Það, sko, það, það eru einstaka atriðir sem lönd fá tímabundið þetta mis var sko, samt í raun og veru Európa-sambandið held ég við pólverið um það að það væri senkuna á frjálsfjöflæði á, á, á vinnuafli Danir fengu uh, kjánarlega hluti eins og erlendir aðlar mætti ekki hefa sumarhús í Danmarku og það, það eru svona eitt og tvö atriðir sem að læðast inn í svona samninga en en annað er það ekki og, og hérna það er bara þannig að Lissabon sáttmælin hann stendur bara, hann er í raun og veru stjórnarskrá þessar sambandsríkis og menna við mittar varaði við þar sem að Vilhelm segir að við munum fá ykkur að viðöka og viðökar þeir standast bara ekki þegar menn benda bara á Lissabon sáttmálan og hann er yfir fyrir dómstól. Öll, öllu fyrir domstól fyrsta daginn sem einhver segir þetta ákveðum fiskveðastjórnun Íslands heldur ekki fiskur er sameigileg auðlind Evrópuríkja, þá, þá er það bara að keira það í gegnum dómskerfi í Brussel og þá verða hér erlendskip og, og hérna, og við erum sérstaklega að varað við að setja í viðauka því þá er það ennþá hérna, marklausara plagg og svo talaðum að, að allt í einu eins og allir stopnar séu syndand á milli Evrópu og, og Íslands, þetta er náttúrulega ekki rétt við höfum náttúrulega þetta með síldina og við semjum það við normen og ekki breyti það neina því þeir eru ekki í Evrópusambandinu. Já, það eru 70% okkar stofnum eru svona staðbundir innan lögsögunar 30% eru, af aflaverðmætt eru En til að því að ég verði að fá að spyrja það ég held að því mm. þú segir þetta uh, eh, hinga til hefur eh, útlutun uh, eh, aflaheimilda innan Evrópusambansins og sakant sjáurstærnu henn þess mm. alltaf byggst á veðurinslu og, og þú segir að hinga komi hinga að koma elend skip hvernig, hvernig samræmist þetta? Þetta er ekki alveg rétt fullvinning hjá þér að því að mannstu Andrið, það var ekki þannig að Spánverðar þeir fórin í breska landelgi í krafti Europasandis og höfðu ekki veðreinslu þar í sjálf og sér og þau tóku í rauninni yfir fiskveðarnar og þurkuðu. Þetta er eitthvað svona þetta almenna sjónamið í þessum, þessar útlitun og, og ekki, það, það er nú sama sko, Eistrasarsríkin hafa fengið út frá veðurinslu sinni á allansafi veðheimildir fyrir sunnan Ísland og hérna það er nú enda þannig í mörgum tilfellum að það eru Íslandingar sem er að veiða það með því að kaupa upp eh, hérna útvegsfyrirtæki í Ístrasarsíkjónum og, og ég menna það, það er náttúrulega það sem við viljum ekki að, að hlutinir endi svoleiðis fyrir okkur og, og á endanum þá verður landað eitthvað starf annar staðar og, og þá hérna þá er þetta náttúrulega bara búið þetta, þetta blessaða land okkar Óttast þú þetta Viljánur skipti, og skiptir það máli hver er eh, eigi þau fyrirtæki sem að hérna, nýti þessar auðlindir svo lengi sem að fyrir þar kemur eitthvað afkjöld? Já, ég hef ekki þessar áhugjur uh, eh, vegna þess að ég veit bara hvað er prinsipið á baka þessar sjálfstefnu. Það er bara einfallega hérna, sjálfbæri nýting á fiskistofnum samkvæmt vísleiri ráðgjöf og það er engin að tala um það að, að, að það er engin forsaga fyrir því að Európa samvöldunna ríkin sé að taka auðlindir hvert af öðru. Þetta gangi ekki út af það. Það er bara ekki prinsipið í, í málunum. En, en, en niðurstaðan, hérna Viljami, þú sást hvernig þetta er að það eru menn er að segja, ég abil vísindamenn að Europasambassins er að segja að þetta sé flesti stofnar ofveitur og 30% er að eru við hrun og það er aflegging af ekkert nema góðum ásökningi tímiður, þeir eru alltaf á týra fresti endur skoða sinna fiskveðistefni alveg frá ára 1970 og þeir ná aldrei að leysa þetta þannig að þetta er mikið hættuspil að fara inn með okka fjörög Já, það verður þannig að, að sagt, þessi staðbundu stofnar í Ísland verða eh, kvótar í þeim verða ákveðinir eftir ágjöf Haraldssonarstofnar og þeim verður síðan útluta til Íslands og síðan megu við útluta þeim innan okkar já, eh, forræðis eh, til lögæðala eftir kerfi sem við sjálf kjósum og ég að sjálfsögðu vil að við tökum upp öðlindagjald ég vil að, að mm. þeir sem er nýta öðlindina þeir borgi sangjant afgjald eh, til þjóðarinnar fyrir afnóttina af öðlindinni og að því gefna það sé gert að þá held ég að þá er allavega fyrir mig er ekki stort atrið hverjir eiga hlutabrifin í sjáurðarsfyrirtækjum. En ég hins vegar vil líka áreita að það er fullkomlega heimilt að setja allmest löndunarkvöð um að kvotar uh, eh, Íslands verði þeim séu landað á Íslandi, það meðgjum mm. gera. Það var gert en, en, en, í Brellandi? Já, það sem við getum ekki gert er að, er að hérna, við getum ekki mismunað sagt, eh, í hlutabrifaegn eða egnarhaldu þessum félagum. En eh, aðeins kannski um annan punkt sem við vorum við áðan um, um eðli Lissabon, samkvæmlega eðli þessara stoppsáttmála Europasambandsins. Ehm, það sem að gerist þegar Ísland gengur þarna inn er að það eru samninguverðar í gangi, það verða hugsanlega þarna viðaukar og áreitingar. Mm -hmm. Eh, allur sá pakki fer svo, eh, aðeldarsamningur Íslands með öllu þessu, fer svo fyrir þjóðþing, eh, fyrir all hinn löndin 27. Þau þurfu öll að samþykja aðeldarsamningu Íslands og þá er hann tekin inn í, raun og lein í Lísabon sáttmála, inn í stofn sáttmála Europasambandsins eh, og það er rétt sem að Hjalti nefndi hérna áðan að það, það er síðan alls konar, já það sem maður getur kallað svona einhver rusl uh, ákvæði frá fyrir tíð eh, mm. sem að Danir til dæmis fengu þarna um með, með útlendingamætti gega húsnaði í Danmarku og þetta bara er þarna inni og, og þetta fer ekki þarna út nema alla ræðildar þauðurna samþyggi. Það, það er ekki hægt að breyta stoppsáttmálum aðild hérna, uh, Europasambandsins nema alla ræðildar þauður samþyggi. Þegar við erum síðan komin þarna inn þá erum við 2008. þjóðin og alla breytingar á sáttmálunum eftir það þurfa að fara fyrir 28 þjóðþing En, en var ekki einmitt þetta breytast sko að það eru sumi atrið sem núna er hægt að breyta með meiri hluta þeir eru að draga úr neitunumvaldi sko, ja, þeir eru um að draga úr neitunumvaldi smáþjóðana Þá er þetta að tala um ákvarðanir á þeirra rásins já, en, en sátt, stopp sáttmála er, þeim verður aldrei breyt nema með samþykja allra uh, eh, þjóðan, það er náttúrulega augljóst Viljánu sagði náðan hérna að hvað kvóta verður ákveðnir eftir hárannsóknastofn Íslands, er það rétt skilið? það sagði ég já. já og er það ekki orð nú þegar eiginlega eina sem við vitum í samningnum að það mun ekki vera leifilegt að veiða kvali þetta er eiginlega eina atrið sem við höfum að reynu í þessum um samningum og ég, það er eflust þetta semja vel fyrir okkar hönd í, að, um fiskveiðstjórnun en, en nú þekkjum við náttúrulega þessa ríkistjórn af öðru en, en góðum alþjóðlum samningum það hafa ekki verið glæsileg niðursta hinga til í þeim samningum sem að gerðir hafa verið Þetta meina æsef eh, samningin eða? Já, það er svona alltaf helst æsef samningurum sem að líkur þetta í grundvallar En Já. Varðandi kvalina þá er nú aðtilsvert að Íslandingar eru aðilar að sáttmála um eh, bann við viðskiptum um eh, dýri útrymmingarhættu og þar eru kvalir inni, að bara allir kvalir. Þannig við erum nú þegar uh, með undrýtun minnum við frá 2001 um það að við munum ekki stunda að viðskipti með kvalir. Leggur Hafránssonstofnun almennt til veiðilefi á dýri útrymmingarhættu eða? Ég veit mjög alltaf ekki að það með það svo mikið er vist. Já, en það er gert samt. En það er alveg á Európa-sambandinu, það er bara annars áttmáli sem við erum aðeins aðeins. Já, já. Ég held, er einhvað hérna, sem að eh, þú telur að geti fengið þjóðinu til þess að breyta, eh, til þess að eh, samþykja hennan sáttmála eða samþykja hennan aðelda sáttmála sem að vantalega verður laður í dóm þjóðarinnar eftir 1-2 ár? Sam, er eitthvað sem við getum náðu fram hvað hva telur það þurfi eða, eða svona, tekur aðeins kannski sjálfæðandi liðar það, það var einhverja að metta svona hérna, framsókn, framsóknarflokkurinn setti nú fram ströngskilir á sínum tíma og, og töluðu með nú um að Evrópussambandi þurfti eða gangi framsóknarflokkin til þess að, að þetta gengi allt saman upp og, og í raun og veru er bara það margt sem þarf að breyta og, og það var sérstaklega talandi um, um líðræði og annað og og nú er í raun og veru komnir þrý toppar í, í Evrópusambandið og, og, og þeir hafa hærri laun en, en Barack Obama fórseti bandaríkjana og ég er ekki að segja að þetta sé, sé eitthvað verra fólk en hann, það, það veit ég ekkit um því ég veit ekkit um þetta fólk og hérna þarna er kannski spurning hvort að bara hlustendu vita almennt hvað fórseti hérna Evrópusambansins heitir, hann heitir Herman von Rumbo og það er kannski svona eh, bara dæmi um það hvernig líðræði virkar í Európsambandinu og þar setur þing sem að þar sem almenni þing með ekki leggja fram frumvörp það þarf að fara fyrir ráð þeirra ráð þannig að það eru margir gallar á, á líðræðinu í Európsambandinu og við erum bara svo lítið peð þarna að við höfum meira að segja utan þess en, en innan þess að vinum að því Þú heldur að líðræðispurningi það sé svona stærsta frágangsökinn af eða á Nú veit ég, Viljámur er auðvitað mikið lýraði sinni líka en eh, vegur það engar efasendrið þér Viljámur að þegar þú sér hvernig skoðanakannanir eru innan Evropasambassins, hvað sem margir Evropabúar vilja gjarnan draga úr áhrifum Brussel, vilja leggja niður Evruna, til dæmis meira hluti þjóðverja meira hluti Grekja, meira hluti og við erum að tala um 90% sko, af þessum þjóðum þegar þessu aðspurðar það segja við viljum fá aftur gamlu myndin okkar við viljum fá færri, sem sagt við viljum fá tilbaka þau völd sem hefur gefið til Brussel, hefur ekki ávikið að þessu anstöðu almenningsins býri í löndunum og síðan þessu leitóðum sem er alltaf að reyna að vinna eh, sífælt meiri í samruna Ég hef nú ekki séð þessa kannanir sem voru að Ég get sendir, sendir að þetta eru <laughs> neðstöður meiri en, en ég held að, að þetta eru sameigli viðfórsefni þjóðana eh, sem fjallaður um í Örbursambandinu eh, það er sterk hefð fyrir þessu subsidiarity principle sem er kallaði að það, því að íta viðfórsefnum að þeim vettvangi þar sem að áakljást við þau, það er ekkert verið að færa mál upp í level Európa-sambandsins nema þau þar heima sem sammeigileg málefni en uh, þannig ég hef nú ekki áhyggjur af því að það, ég held að Európa-sambandi er líðræðis apparat, það er leið til þess að ráða þessum sammeiglegu málum með líðræðislegum hætti með, í samstarfið þessara þjóða og er uh, e, mörguleiti til fyrirmyndar um líðræð og margættinda mál og, og annað heiminum. Og skýtur ekki svolítið skökk við fyrir, fyrir ekki að, að það sé svona þessar helst áhyggjur af skortu líðræði sem að Eh, ofalega bau hjá andstæðingum aðeldar hér á Íslandi þegar eh, veristur sem að stólluti þjóðurna telli að líraði hafi verið ábútavand og okkar líðræðiskerfi hafa verið mjög ábútavand á undanfættum árum. Já, Andrés, ég ekki komið dæmi eins og hversu ólýðræðislegt þetta er sko að eins og Írar, þeir, þeir sögðu neyfið neyfið ákvönum sáttmála, Lissabon sáttmála, þá er þeir bara látnir kjósa aftur og líka þeir að kemur frá stjórnaskráin sko sem var nú fyrirverið Lissabon sáttmálans og hér, hérna stjórnarskrá henni, henni var hafnað í Fraklandi og Hollandi Já, ég, og þá kemur hún aftur sko, já, ég sko, hef öfuga skoðun ég hef öfuga tólkun en þú já, á þessu íra íðlandsferli, ég tólkaði þannig að, að þarna einmitt kom þessi lesabónsáttmáli til líraðislegar afgreifslu til í Ísku þjóðarinnar og þó að allar hinnar eh, þjóðir Europasambandsins meira minna á undan en þeim hefðu sagt já og þá voru Íra sko ekki þjóðurnar, heldur þjóðþingin það dyrðist enginn að sitja í þjóðarkvæði út af, af hlutleysi stefnunni fyrst og fremst og þeir má ekki sem þeir hafðu að varnamálunum og þá voru reyndar nokkur annur minnimál sem já, að Íra hafðu miklu ágraf síðan, síðan fórum enn í gegnum hérna, 16 mánuða ferli þar sem þetta var hérna, eh, það var þessu áhugjefni Írana voru tekinu upp, það var farið í gegnum þetta, það voru búinir til þessir viðökar og textar sem að samfærðu Íra um það að það væri ekki eh, ástæðilega fann einar áhugjör af hlutleysi stefnunu eða að ungir Írar eru sættir í Európa herðan eitt slíkt að því loknu, því ferli, þá fór þetta aftur í þjóðargrænslu og þá voru það tveir þriðju íra sem voru með en, og, en og mér finnst þetta að vera líðræðislegt En, en byrju, um- hefði ekki verið líðræðislega að leifa öllum þjóðum allra ríkjana að hafa þjóðargrænslu um þessar nýju stjórnarskrá? Já, það feflar eftir sko, stjórnskipan hvers lands fyrir sig hvernig eh, með svona utryggis sáttmála er farið og þetta, það er bara hver þjóð Þetta er líðræðislega kjörinn þjóðing Já, já, og það, nú erum við íslendingar að fara í það að, að, eh, að mér að það sé bara rétt í okkur að, að vera með það inni að, að auðarrikis sáttmálar séu sagt, farið til þjóðarkaklu ef þeir hafa róttak áhrif á Þa, þannig að Það, eins og segi, þetta er bara hver þjóð og hennar stjórnskipan sem ræður því hvernig þarf að fara með svona, svona eins og máli eins og, eins og þannig Hjartu, þú, er, eh, vilt þú eitthvað bæta í með þetta? eða bara alltaf er svo tala svo fallega um Evrópusambandið á okkunum aðlum og um mannréttindi og, og, og svo framvegis en, en svo verðast mannréttindi þeirra sem ekki heim í Evrópusambandinu ekki alltaf skipta miklu máli þegar maður horfir á totlastefnu Evrópusambandsins, sérstaklega með landbúnaða vörur þar hafa menni yfirlega helmingi hær í totla á, á hérna unnum hráverum en, en hérna en hráverunum sjálfum og vilja þar að leiðandi fá þar inn sem ráður frá þriðaheimis ríki en þetta er ekki alveg rétt vegna að 50 fátækastu ríki heims uh, njóta uh, mjög víttakara tollafriðinda og greiða enga tolla útlutningsvörun til Európsásins mm. þannig að uh, það er ekki rétt hjá þeirra mm. að Európasambandi láta sér ekki varða hérna, hérna skertastöðu fólks í þróunaríkjum það eru 50 fátækastu ríki heims og mörg þeirra í Afriku til dæmis Þau eru verið nýlendur Európaríkina eða ekki? algjörð aukaðri en það er svolítið aðtriðandur þetta getur bara verið akkurat fyrirvendir nýlendur hérna, Európaríkjana Þetta er í saminningu allir ríkjum og það er ekki all nýlendu herra sem hafa verið Menn fara hérna í viðskiptastriðu ákveðna þjóðir og svo þegar það eru svo lamaðar að það getur ekki eins og flutt neitt út þá leipaði þeir mennum einn Þetta er svona eins og stinga mann í magan og bjóða hans og fara á slísástofu Þetta er alltaf þetta, þetta hangi hverkið saman. Nei, nei, menn með heldur ekki glemma því að, að ástandið sko væri náttúrulega þannig að Evrópa væri 27 ólík lönd með ólíka tollamúra og hver með, hver með sína reglur og sína staðlar sko, nema af því að menn ákvaða að hafa samstarf og búa til innri marka, markað. Þessi samil innri markað var svo góð hugmynd, ég, ég er svo hrifin að henni sko, ég get svo tekið vel undir það, mér finnst það alltaf henni góða, en svo sér maður hérna tilhengu í Evrópa samtöldis að búið til samil verjast í gegn samkjöfnum frá Kína eða annar staðar það veldur og draga úr sko, sveinleika vinnumarkaðarins í raun og veru með alls konar sammeilum reglum um það koma á vinnamarka tíma eitthvað svona þetta er að draga úr samkynningsæfni Európa-samtins í raun og veru og þann, þar leiðir hef ég ágjörð því að, að samkynningsæfni og hagvöstur í Európa-samtins verði minni heldur annars þar í heiminum, öðrum eh, svipum ríkjum og það verði í rauninni bara fátækt Evrópa verður bara fátækari og við sjáum ef ber saman mm. haugast bandaríkinu Evrópu þá hefur Evrópa vaksið miklu hægar en bandaríkinu mm. Nú eru menn þetta með þess að þarna byrjar þau strax að gefa Evrópusambandinu kredit fyrir það sem eitthvað sem það á ekki heima e, fá kredit fyrir því að nú eru við í EES og við vestlum frýtt við Evrópu það er semst ekki Evrópa, það er heldur EFTA og EES sem hefur leitt hennan frjálsa innri markaðar sér mm -hmm. og þessi, þegar það tala um frið í Evrópu þá er það NATO sem á, á rétt á því að fá heiður að því En, en punkturinn með eh, minkandi samkjörnishæfni Evrópu, hafgjörnins Viljálmur, hvað finnst þér um það? Og til að bæta við aðeins Viljálmur, eh, sko, er þetta rétt í mælikvarðin að vera að tala, að bera okkur saman hvað var að haugast við, við hérna hrattvaksandi fyrir þetta þróunaríki Asi? Já, það er mitt úr það má eh, líka... Er það eini mæli hverðin á velmóðun eh, á þessum svæðum? Já, já, nákvæmlega, ég, ég held einmitt að það er, er alveg líkið punktur í þessu sem er sá að, að þessi reyna áhersla á haugvöxt uh, eh, einan og sér er akkurat ekki, held ég, uh, kjarni í, í svona hugssjónum sem binda Európu saman. Þetta er meira svona jafnaðarstefnu hugmyndafræði sem gengur meira út á almenn lífsgæði og almenna hamingju frekar en að haugvöxturinn einn og sér sé sé nummer eitt þannig að, að Európa þetta hefur alltaf lagt miklu meira áherslu á almenn réttindi, velferðarkerfi uh, og önnur slíkmál og þetta er eitt af því sem að greinir kannski Európu svolítið frá í bandaríkunum og náttúrulega og Kína og er eitt af því sem við Íslandikar auðvitað tökum algjörlu undir og er, er held ég að eh, það eru lágflæstir Íslandikar sem að styðja þessa hugmyndafræði og þetta er hugmyndafræði Európu Hjalti, þessi punktur að því að nú eru aðeins beður fimm myndir eftir að þettinum eigum við ekki menningarlega bara heima með Európa-þjóðum, við uh, stór, stór hluti okkar alþjóð, eh, utan hérna landsvískita eru við Európa-sápatsríki og e, mjög margir sækja nám til Európu og, og við höfum svona, já, skilgjörðið okkur menningarlega með þeim, af hverju Þetta segir við um ekki menningarlega samlega með öðrum þjóðum þá utan Európa. Já, fyrst og eh, fremst það, er þetta svona okkar menningarsveig. Þessu spurningin á maður endilega að vera í sambandsríki þar sem maður á menningarlega samlega með öðrum eða getur getu við ekki verið vinaþjóðir að þess að saminast og við veitum eins frendþjóður á, á Norðurlöndum og þær eru jafnmikla frendþjóðir hvort sem það, þær eru í Evrópusambandinu, ekki í Evrópusambandinu eða, eða annað. Þetta er hugsalega sko maður þarf ekki að stafna þjóðþing og, og vera með fórseta með einhverjum til þess að maður geti verið sko vinir eða skipsta á, á menningarlegum áhrifum og, og svo framvegis. En minnur að vinna eins og viljum að segja samílum viðfórsefnum og, og hérna, áskorunum sem að innan sem að þessu þjóður sem eru að sýpa um stað en, en, en það er annar mál sko en er, er ekki allt í lægi að vera með fjölbreytileika millir landana í þessum ákveðnu vandamálum sem þú talar um það eru vandamála af öllum toga en en ef að menn eru með sko fleiri lausnir geta menn þá ekki lært hver af öðrum þarf að koma einn sko ríkislaust frá Brussel eins og maður segir já, til þess að leysa mál Já það er auðvitað líka verið með svona innri markað að það þú vilt þá hafa ákveðna lámars uh, eh, já, vernd á vinnustad neytenda vernd og annars líkt þannig að sko tildengir ríki get ekki afla sér samkeppnisforskóts með því að, að fara að svindla á þessu en, en þetta fáum við genum erðarsku efnarsvæði mm. þannig að hvað þurfum við, við erum þig að konu með þetta Viljómar, er það ekki? Á mörgum suðum en við erum, það má náttúrulega segja við erum ákveðna auka aðild að ESB nú þegar og, mm. og e, sem hefur að mínum að þetta gefist bara mjög vel en það eru önnur svið sem við tengjumst ekki í dag en fyrst og fremst þá er þetta, þetta áhrifaleysi í ákvarðanatökunni sem að, sem að sem Íslanding... En fengjum við nokkur áhrif, 0,6% er það nokkur áhrif? Við fengjum eitt sæti af 28 í ráðhverjaráðinu og það er fjöl, fjölmörg uh, málefni sem að ekki er hægt að taka ákvörðunum um nema með uh, einróma atkvæðagreyslu í ráðhverjaráðinu til dæmis. En hverju fórnum við í staðinu? Fórnum þá svo miklu til að fá þessi litlu áhrif? Við höfum núna full áhrif yfir okkar hafsvæðum, yfir okkar eh, fiskistofnum, hugsalögum, orgu, öllundum, hva, hvaðina og hvað sem við uppgötum á landgruninu. Hva, hva, hver erum við að forna? Við erum að forna sko, það sem ég feist eh, og spurningið þín, sko, hvers veginn ættum við til þess að fá þessu sára litla áhrif sem þannig er í bóði, sem þú bendir réttilega á, við höfum ekki. Við höfum reyndar ákveðin áhrif í sem aðilar af, af Euróskæfnarsvæðinu til þess að hafa áhrif á frumstegum þegar það er að gera reglugilur. Við nýtum það ekki mikið. En, en sko, hversuna, er þetta ekki bara fínt eins og þetta er? Er þetta ekki bara akkurat það sem við þurfum? Og í lokin, já, getur, heldur þetta áfram, áfram heldur, heldur þetta áfram eins og þetta er? Nú halda mann svimur eða mitt að e samlingurum en liður til lok. Er ekki sviss að ganga í erður skræna þessu? Þetta er ákveðin óvisa um e samstarfið og það er alltaf að mála undan því. En ég held að fulltrúa íslenska atvinnlýfs sem eru í samtökum vinarins, í samtökum vellunar og þjónustu, eh, þeir eh, hafa verið víða sem að hafa mjög eindreið mælt með því að, að, og fórkólvar í, í mörgum okkar helstu fyrirtækjum og sérstaklega útlutningsfyrirtækjum að, að þetta væri stórt hagsmannhóðal fyrir Íslandika að fara og fá sérstaklega á gælmiðlinn, efnaðarstjórnina, agan, þess að nánu tengjum við markaðin og áhrif á reglurnar sem við erum að vinna eftir. Gott. Uh, Hjalti, eitthvað að lóka frá þér? Já, ég myndur bara að benda það, ég menna að menna um að talina e ES liðist í sundur, þetta er bara ræðsla áróður, það er bara allt önnur staða sem þá kominu, það er raun og verið ekkert líklega að ES liðist eitthvað að við liðumst út úr því frekar en að bara Európusambandi liðist í sundur og það er bara komin upp einhver allt ennu staða sem það þarf kannski að meta allt öðruvísi en og hérna þetta eru nú bara hraðislu og róður En við komumst ekki að öllum svörum í þessu þætti en þakku okkur kærlega fyrir komuna Viljólmur og Hjalti og við þakkum Jóa fyrir teknistjórnina og verðum við að veiku leginni með góða gæsti og, og á 50 daginn klukkan 5 og pakk vel af þetta Európu umræði Takk fyrir komuna Takk fyrir Takk.